บุ๊กทูสามสิบเก้าทรีสเดสมิทเดวินีรถเสียออโตอาวารียปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะู Kur ir tuvākā b e n z นอุส z p โอเดสต t a c i j a ยางรถของดิฉันแบนค่ะมันไอมัชชีนไอ ir c a u r รียปะเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะวายุสวารัตอัปมาเนตริตเตดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ มันอิบเนปีเซชามิปาร์สลิตรดีเซลเดกวเวลส์ ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ มันวา i ์ s นาวเบนซ ī นะคุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะว Vai jums i ร r e z e r v ว s k a n n น d e g v i e ลไลดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Kur สเตวร a าต t เปียส v a นิตดิฉันต้องการรถลากค่ะ Man ir nepieciešams avārijas dienests bojātās automašīnas pārvietošanai. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Es meklēju remontdarbnīcu. เกิดอุบัติเหตุ Ir noticis satiksmes negadījums. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Kur ir tuvākais telefons? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Vai jums ir līdzi mobilais telefons? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Mums ir nepieciešama palīdzība. ตามหมอให้ทีค่ะ Izsauciet ārstu. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Izsauciet policiju! ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Jūsu dokumentus lūdzu! ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Jūsu autovadītāja apliecību lūdzu. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Jūsu kravas mašīnas vadītāja apliecību lūdzu.